Inaute txamendi, egunon? Egunon. Horeintxe eh, eskuratu duzu eh, esko ikaskuntzen eh, musikare xari hori, ez dakit zure lehen sentimendua zein den? Uste gabe keria bat da, nien uste nik ez dut ez dut alako miakolurik egin musikabidean eh, entxatu niz. Eh. Ikasiak nitin, haugetik ikasiak nitien, melodia xaharretan, hetaik sobera, urrundu gabe berriz plagia bezalako lan batzutan. Ara, ez dut besterik egin, eh? Makila haukan duzu, ez dakit... Makila, ba, baliatuko zaite zen, hua, <laughs> ene adinean, ni hau untsaniz, baina belaunak ditut e, eh, gortiak. Azkarki. <laughs> Zuri bilbidea ezagutzen dugu, eh? e, igantzira atxukalegitik kanpo hainbat urtez, itzulizira musikan ezan duzu berandu lotu zinela kantagin bai. zari. Ez dakit, eh, ze ikuspegi duzun gaur adibidez, gaurko euskal kantagin Pozik, oso pozik ikusten dut forma guzitakoak badirela, eta da, uste dut, eh? gehiodena gira herri tipi bat, bihotzez handia, eskualegia. Eta gira bi eh, kultur mundu erraldoien artian, zen kultur hispanikoa erraldoia da, kultur frantsesa alalakoa da, eta uste dut gok ere guan kultura ez dela haintzipia. Eta gehio dena gertatzen gira ez guaurek autaturik, bena bi estado handi horien juntan. Eta beraz, eh, badugu aukera, nahi bat dugu bai egoaldeko kulturatik, bai iparaldekotik, gure froitua hasi, eh, nahi baita, betitik kulturak izan dira nasketa batzuk. Eta eskuaraina sekulan izaiteko zala da, hizkuntza bera bezala. Eta ordean pozik ikusten dute eh, guaiko gaztek segitzen dutela, bakotsak bere bidetik, iten ukatu gabe zahar arotik heldu den espirazioa. Zure itzartzen aipatu dituzu eh, kantaldiak, aipatu duzuen bata, politikoa da kantagintza, ala zen zure garaian nola ikusten duzu? Bai, ene, gure garaian nik halabizi izan dut, eh? halabizi izan dut erotik. Ezen eh, hegoaldian ibili gira anitz, Frankoin demoran, eta han bazen bazter guziak eh, kargoinduak ziren diktadura ikilan, eta hango administrazioen arabera kantalditan biltzen zen sekuloko jendia. Ordean, horrek egin du publiko bat guk merezi bano biziki ere zabalagoa etortzen zela. Ara, ordean, gure gure talendiak bano gehiago balio publikoak egin duen zabaltze hori. Eh, hola, ordean, oroitzapen biziki onak ditut eh, hegoaldeko eh, kantaldietaik eh, etxeat heldu ginelarik, ikustiahan beroberua publiko bat eta eh, eta guau ere halaginen egarri handi bat bagin duen eskualegeinako, eskualegein onerako eta behesik muga batez, bena berden moran muga hori bi arpegitakoa da. Behesten du teorikoki, baina beste, beste gisa batez, elgarretaratzen gaitu. Ezen, han ezin jasanezko gizartiak badituelarik arazoak, ba, iparalderat, ies jiten dira. Eta historikoki, badakigu, ber, gauza gertatu dela, iparaldekoak hego aldera jinez. Fontxan, ene familian badugu jendia odol berekoa, Ba, iba, aizkoan, eta el, el, el goibarko, ba, be, zera, hartzeko, e, eh, aranian eta hola. Ara, eta iruñin ere bai badakit. Eh? Ara, orduan, eh, bi eskuale jihok, uste dut, galtzeko partez eskualtasuna, E, nahi bali madugu, bali madugu aski kaj hortako, indar bat emaiten daukula, elgar, elgar, elgarri berriz lotzeko. Eta hori ikusten dut, bidian dela gauza hori. Guai, sekulan izan den mano, gehiago. Eta, alor, guzitan, kulturan, kantuan, ekonomian, sindikalismoan, eh, eskulanetan, orotan eta teknologian ere bai. Eta beraz nik eh, eh beldurian pasatu duten eh, biziain parte handi bat, ikusiz galtzen ari zela herria, eta azkenian zahartzen ari niz, eta no, onun nuke zahartzen segitu, eh, baikorki e, itxaropenarekin. Ikusten dut, dina, guaiztian errandut amezala, dinamika bat, bada, alor guzitan, bi eskualegitan. Edo hiru, ezen, kanpoko administrazionek egin eituzte hiru pusketan. Bueno, ara, undarrian, aukera bat da, nahi balima dugu, hortarik fruitu, aberatsak sortu. Fruituak ikusten dituzu, eh, azken eh, orte hauetan, baina justuki kantagintzak ez, ez du galdu pixkat politiko hori, indar hori, aldarrik apenena? Ba, hori, bada hori, bai, bada. Ezen beste bide batzutaik, ari behita politika mundua. Ez du, baita bada, kantien beharrik hartia du bere autonomia. Bere buru jabetza hartia du, e, ba sindikalismoan, ba politika mailan, ba instituzioner buruz. Memento hartan, Badakizu, itxiek eta pobriek poezia bezik ez beren buriain intzuna azteko. Juri, guai dila lau, bos mila urteko zera Mezopotiameako lehenbiziko estado, estado txipietan ere, bazen ejan hori, zeruak egin ditu itxiak poetak izaiteko eta kantariak izaiteko. Eh? <laughs> Eta hori bon, izan da demora hartakoa eta guai beste bideatzu badira, baina bata bestiain ondotik heldu dira. Hene iduriko, e, ezagutu dugun eskualegi etxitu, desesperatu, hortaik elkitzeko, aldikal kultura mundutik abiatzen da. Eta ez bakarrik eskualdunen dako, baina uste dut memento honetan, bai Afrikan, bai Ego Ameriketan, bai Azian e, ikusten dira, ber gisako bilakaerak. E, kulturatik partitzen dira, eta bueno, atz, asko pentsatuko dute lehenik inbertitu behartzela industrian edo nekazaritzen edo la, eh, ez baina jendia beti kulturatik abiatzen da. Eta gero kulturak ekartzen du berekin, traktore batek bezala ekartzen du berekin beste, beste garapen batzu, mm. goguen garapen batzu, eta indarren garapen batzu. Mm. Inautzuk idatzi dituzu kantu biziki ezagunak, zakit gaur egun, segitzen duzu idazten, zerbait, eh, izan izan zen kantuak edo testuak? Ez, ez, bueno, idazten hartzen iz, hartetan, ezen badu hoita bost urte, hola, gelditu nintzela, eh? Eta, ordean, beste bide bat hartu dut, eh, erretiruan sartu niz, behaz, hirurgoita bi, e, urtetan, eta beste bide bati buruz lotu niz, hizkuntzari buruz. Ara, ordean, guai badu, hoita bost urte, hoita sei, e, hizkuntzari buruz ari nizala. Eta gainerat, kantagintzan zan hasi bezala, edo enbataik ilan hasi bezala, guai ere, ehun indako ehun, ofizialki guai hartioko egier, bizkar emanez, kontradikzio handi batean niz eta, bueno, jinen da denbora, lan horiek ere uste dut beste ekipa gazteago batzuk. Bai. Segitzeko doia utzi nahi nuke guai, begiak etxia, be? Horten, hortan ari niz, eta kanta gintza, kantia beti laketu kandut behatzen, bena ez, ez dut, ez enitien bide guziak segitzen al. Hizkuntzari begira, jango ez dakite, piskat, eh, Oldarkoak edo biurri zirela, zakit eh, erraiten digunari begira edo erraiten zaigunari begira, ezkuntzari begira, zuet zira denekin eh, ados? Bat ere, bat Erran dena guai artean da, baizik eta eh, eskuara, bueno, eskuara zerutik erori jarri bat bezala dela. Ez duela seniderik eta partikulazki ez duela Europako beste hizkuntzekin ezer ikustekorik. Bueno, ordean, nola esplika daiteke egoitia ene, ene ikusteko moldean. Orain artino ikertu gabe fontsez eskuara. Bueno, ara, ordean, hor bada mundu bat, ez, ez, ez tiena onartzen al, enezera. Ezen, Bo, adugu asko ikasteko oraino gure izkuntzaz, mil gainit, hainit, zeinat Mil esker eh, eskualdunek buruz egan dezake, ulertzen balute, nolako altxorra derabilaten eskuz esku, e, e gehiago etzin duke intzunen eskualdun bat, bakar bat, ahalge litekenik, ez delakotz erdaldun ona.